Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Jer da bi zaradio ženet morate neko ubiti. A ne da bi zaradio džennet, moraš sjediti u toploj fotelji. Je tako? Mora stignuti odnekle. Zalutali ili ne zalutali metak pčelo. tako še. dakle, gledam še ja temu, pa mi se ovaj Zato mi je rao pometak, odmah ćete reći, čim sam tebe vidio. Htio sam nešto ljubo reći, znam pa neko. وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى السيف وردد السمو samo vjernika الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا Kako je moguća saradnja sa onima sa kojima nije bila moguća saradnja I da li je moguće i kako, na koji način sarađivati sa onima sa kojima nije bilo moguće sarađivati? Na kojim osnovama? Na kojim osnovama sarađivati? I kako? Pa svake godine, svake godine trebamo tražiti ponekima mnoge nove saradnike. Svake dvije, tri godine treba nam nova saradnja أنت منشد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا منشد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز sarađujemo sa Rađujemo na osnovama na kakvim vi hoćete da sarađujete. Pa čim ste promijenili tu vrstu saradnje, odmah ste promijenili saradnike. Žao mi, ali je tako. Kažem, žao mi, ali je tako. Čim ste promijenili vrstu i način implementaciju Kur'ana i sunnata i saradnje, odmah ste promijenili saradnike. Pa, ja, pa vam jučerašnji saradnici danas ne možete im i blagu riječ pružiti toliko smo zaslužili i toliko smo krivi kod vas. Iskrivili smo toliko da niste u stanju reći ili Muhammed poslati. A nisam ja došao ili ovaj, ili Šeha Butema ili Aden, ili svi. Nismo mi iz Vatikana došli, Allahu akbar. للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا إنما تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء Zato danas nostalgičari za sunnetom žele da zaštite sunnet sa programima stavovima i tačkama i kriterijima o kojima Allah nije objavio ništa. Ponekima Kur'an i sunat su nedovoljni da se štite od iskrivljenja. Pa treba da ga pomogne mušlik, tagu, novota fasici. Jer on je smislio nekakav program da očuva Sunat, Pa zašto se zove novota Pa zato što je ostavio sunet. I ti ideš njemu da on čuva sunet. Trčiš mu, a on te i ne zove. وتعيد مجدا قد مضى طلالا إلى متى يا مسلمون استيقظوا ردوا على أمم تباد سوالا Iskoristit će tvoju šaru da ti nešto smijesti. Nemojte vraćati. Odgajajte ono što se smješta ovdje. Kada ovdje bude sređeno, Allaha mi ni za šta ostalo nije Onda će se iz ovog odboja roditi Bera i Malik, rodit će se Omer ibn Ebu Bek, Alija, Usman, rodit će se ljudine odavde, odavde. www.pautak.com Soba put vjernika في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا والصلاة والسلام على الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva zahvala pripada Allahu te bareke o teala. Njega slavimo i odličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnjeg. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke tala koji nas je uputio na pravi put. I ova zahvala nije samo zahvala ustima, jer zahvala Allahu na uputi jeste da radiš ono zbog čega te on uputio. Kako bi ti uzvišeni šta? Poveću uputu. I hvala Allahu te bareke tala koji nam posla poslanike sallallahu i sallam. Da ne bi lutali. Upućeni smo i onda nam došao i poslanik da ne lutamo. Kako? Da se ne mučimo mi kako i šta treba da radimo. Pa je tako ova vjera usavršena i blagodat sa njom upotpunjena i niti joj šta fali, a niti joj se smije šta dodati. I hvala Allahu te bareke otala na tome. I molim ga da istrajemo na tome da nas pomogne. Braćo moja, prije nego što počnemo sa drsom, želim da zahvalim Allahu te barake od tala koji me počastio da sam večeras ovdje sa vama. Ovakvim džematom i da zahvalim Allahu te barake koji iskušava svoje robove, jel da? Onako kako samo on to umije. A posebno mi je čast što su večeras ovdje sa nama moja dva šeha Šihadem i Tema, kojima nas Allah od Tala počastio, jel da? Da nam sutra ne mogu neki prigovoriti pred kim si ti to šta govorio, jesi li ovo ili ono? I hvala Allahu od Tala koji nam je dao ljude da možemo učiti njegovu vjeru. I zahvaljujemo Allahu koji će nam uvijek davati one kad bi nas svi napustili da nas povedu kako mi ne u lutali. Zahvaljujem Allahu te bareke otala na tome. Braćo moja, <clears throat> danas su se mnogi udaljili od znanja, a udaljavanje od znanja jeste udaljavanje od primjene znanja. Danas mi mnogi učimo nešto na pamet i znamo dosta toga. Ali primjene znanja falite kako. Nema ga ili ne da ga nema, nego svega je manje na vidiku. Pa se danas stiče dojam da Allahova knjiga i sunet Muhammeda s.a.v. nisu dovoljni da mi skinemo jaram sa ovih leđa. Kao da nam nisu dovoljni. Ili jedne godine su dovoljni, a druge godine nisu. Pa jedne godine možemo i tekbirati, i veličati Allaha te bareke i upravo tad vidjeti blagodati tih tekbira koji su bili iskreni. Dobijemo ponos koju zasigurno ova vjera nudi. A druge godine sve manje tekbiramo i sve se manje čujemo i sve što manje tekbiramo sve više glave obaramo dol. Sve više glave obaramo dol. Pa tako su se ljudi udaljili od primjene nakon uzetog znanja iz objave. A Kur'an nema protivriječnosti, braćo. Ovo što smo mi i što se umet prepucava jedni na druge, to nije rezultat Kur'ana i sunneta. Jer Kur'an, zato što Kur'an nema protivriječnosti, ani sunnet, sallallahu alaihi wa sallam, kaže uzvišeni, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kaže da je on od nekoga drugoga, ne od Allaha, vi bi u njemu našli vaše svađe, naše rasprave, naše umišljanja. Ne tako mi je Allaha. Da on nije od Allaha, vi bi u njemu našli mnoge protuvrijednosti. Šta to nama uzvišeni ovdje kaže? Ako budemo mi mislili da nešto za dobrobit Islama bude odra, vidjet ćete protiv vječnosti. Krvit ćete se između se, to nam kaže uzvišeni. Jer da smo ga udeli, uzeli od njega, vidjeli bi, braćo moja, poštovani džemate i cijelo čovječanstvo, da u njemu nema protiv vječnosti. I onda se nećemo ja i Adem gledati popreko. Zašto? Zato što pijemo sa istog izvora. Zato što pijemo sa istog izvora. Drugovi je Allahova poslanika sallallahu alaihi Kada bi se viđali, počećali bi sebe na knjigu gospodara. Danas, ljudi nisu zadovoljni islamom kao programom. Ili su zadovoljni njime kao programom, ali nisu zadovoljni onime što garantuje da će taj program biti zaštićen. Ili ga dobro ne poznaju, a to je naš gospodar Tebareke Otala. Kako može čovjek biti zadovoljan programom, islamom i sunnetom, a tražiti da ovaj univerzalni program zaštiti neko drugi. Kako mogu ljudi pomisliti da će Allah te Otala o ovako lijepu i slatku vjeru dati u zaštitu novotara, braću. Kako smiješ i pomisli? ako je Allah ne da, zašto to ti radiš? Zašto to ti radiš? Daješ vjeru na čuvanje. Nekome ko ne zna Allah te bareke o Razlika u ibadetima, braćo, između sljedbenika, tauhida, šerijata Allaha za vađelu, sljedbenika sunneta, sljedbenika imana i upute i sljedbenika licemjerstva, širka, kufra i zabluda i sve vrste novotarije je ogromna. Je ogromna, braćo. I ona mora biti jasna, jer je i zaštita i sve što osigurava primjenu Allahove knjige, šta? Ibadet koji nam je naređen. Zaštita za sunnet i Kur'an je, braćo moja, ibadet koji nam je naređen, a ne ibadet koji je dozvoljen da mi tražimo zaštitare u vidu novotara ili ne znam koga više. Zato što je zaštita Kur'ana i sunneta i badet. A nije adet i tradicija islamske zajednice. Ovo nije igra. Ovo nije zabava. Ne možeš Kur'an i sunnet zaštititi nikako osim ibadetom. A ibadet je sve ono što Allah voli od riječi i dijela, tajnih i javnih i ono što će jedino Allah te bareke o pomoći. Jesmo li onda svjesni u šta ljudi upadaju? Jer ne možeš reći da je ibadet straženje zaštite i pomoći. Za ibadet sunneta i Kur'ana kod novotara. Sama riječ da ti tražiš da bi bilo bolje sunnetu govori šta? Da si propu. Govori da si propu i da nisi dovoljno ubježen da onaj koji je objavio knjigu netaknutu garantuje da će je čuvati. Pa gdje onda treba i gdje nam je vađiv i farz da tražimo garanciju za koju, za knjigu? Kod koga? Kod koga, braćo moja? Svi kažemo hoćemo da se čuva i Ali su ne. I ne damo da se krivi. Ali kada treba zaštita i garancija, onda ne izgovaramo riječi Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah. Zašto je dovoljan? I divan zaštitnik. Zašto je to nama gospodar, braćo, dovoljan? Zašto nam je i dovoljan? Da mi to samo izgovorimo da je dovoljan. Ne vallahi da ono što nam naređuje kad budemo primijenili, da je tad dovoljno, da je gospodar Ne treba ti ništa i niko više. Nikakva snaga mimo njegove tevare kao tala, onda ti neće moći ništa. Međutim, danas su nostalgičari, jel da? Za sunnetom žele iz prevelike brige za sunnetom i Allahovom vjerom da zaštite objavu. Da se ne iskrivi, da je zaštite objavu novotarskim programima. Programe kakve Selef Usali nije nikad lupo glavu uopšte da razmišlja. Niti je razmišljao, braćo. Zato danas nostalgičari za sunnetom. Žele da zaštite sunnet sa programima, stavovima i tačkama i kriterijima o kojima Allah nije objavio ništa. O kojima Allah nije objavio ništa. Pa je pravo čudo činjenica koja promiče samo čovjeku koji ne zna Allaha Prava je činjenica da oni koji žele na taj način da čuvaju Allahovu knjigu, ne znaju da Allah bdije nad ovom knjigom. Ili kao da ne znaju, ili su zaboravili. Pa zar nije najbolji garant čuvanje knjige Allah te bareke o Zašto? Pa zato što ovaj, naš gospodar, garantuje da će je čuvati. On, braćo, garantuje da će čuvat objavu. Pa zašto tražiš i ideš nekome ko ne može ni sam sebi neku koristiti ili štetu pribaviti? Zašto? A uzvišeni kaže Inne hadel Kurane jehdi. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i mi ćemo nad njim bdjeti. Što se brineš ko će čuvati ono što ti radiš na zemlji kad je Allah s tobom? Zašto se brineš? I zašto se zalažeš za programe i bježiš upravo tamo gdje Allah neće dati svoju podršku. Zato si i otišao. Jer da si se uzdo u Allaha, ne bi ti trebalo ništa, jel tako braćo? Ništa ti ne bi trebalo. Dovoljan je nama Allah i divan je on zaštitnik i pomagač. Pa su tako nekima Kur'an i sunnet, braćo moja, nedovoljni da sami sebe štite od iskrivljenja. Nedovoljni. Ponekima Kur'an i sunet su nedovoljni da se štite od iskrivljenja. Pa treba da ga pomogne mušrik, tagut, novotar, fasici. Jer on je smislio nekakav program da očuva sunet Pa zašto se zove novotar onda? Pa zato što je ostavio sunet I ti ideš njemu da on čuva sunnet. Trčiš mu, a on te i ne zove. A on te i ne zove. Pa je mjerilo bratstva i džemata postalo ono što kaže televizija ili službe, ako kažu taj i taj, njega se odmah odriču. Sa njim nemamo ništa. To je postalo mjerilo. Ako kažu ovaj ili ovaj, sa njim nemamo ništa. On ne može biti u našem džematu. Jer su ljuti na njega, ko? Naši prijatelji. Na njega su se naljutili naši prijatelji. I odmah da bi udovoljili našim prijateljima, mi sa džematom nemamo ništa. I sa maočom, jel da? Ma nemoj. E mi imamo. Na vašu žalost. Ne samo sa ovim. Sa svakim onim. Sa svakim onim koji želi da uzdiže Allahovu riječ na zemlji na način samo kako je Allah zadovoljan. To je onaj džemat do Adem ali silatu vesela. Svi su se uzdali samo Allah. Čak i što bi radili što je Allah naredio, Rabbena kapel minna. Ibrahim a.s. Allahov prijatelj, braćo, pravi kjavu po Allahovom, po Allahovom naređenju. I ne kaže, ja sam Allahov poslanik. Evo je, gotova. Sve je to mjesto. Nego moli Allaha da mu primi. Da mu primi i badet koji mu je bio naređen. Da mu primi ibadet koji mu je bio naređen. Ibrahim moli svog gospodara. Međutim, kako je moguća saradnja sa onima sa kojima nije bila moguća saradnja? Kako je moguća saradnja sa onima sa kojima nije bila moguća saradnja? I da li je moguće i kako, na koji način sarađivati sa onima sa kojima nije bilo moguće sarađivati? Na kojim osnovama? Na kojim osnovama sarađivati i kako? Pa svake godine, svake godine trebamo tražiti ponekima mnoge nove saradnike. Svake dvije, tri godine treba nam nova saradnja. Sa onima sa kojima je bila nemoguća saradnja. I odjednom postade moguća. Utječem se Allahu od ovakve vrste saradnje, braća. Utječem se Allahu od ovakve vrste saradnje. Kao da će nas Allah te bareke wa taala ostaviti same ako budemo provodili njegove ajete na zemlji. Kao da će nas uzvišeni ostaviti bez podrške, pa nas uhvati strah i panika. Ostavit će nas Allah ako budemo primjenjivali Kur'an i sunne. Braćo moja draga, Allaha vam je li ovo moguće? Da li će se ovo desiti? Da li se može desiti da te Allah ostavi bez podrške, a ti ideš njemu, njegovim programom, a da te on ostavi? To je nemoguće. je braćo, to je nemoguće. Onaj koji bdije nad Kur'anom, pa nije Allah obećao da će bdjeti na listovima papira samo, i čuvati harfove. Kun fe je kun i evo ga, ne mora više niko ni pisat. Tako mnogi zamišljaju izgleda tako. Ili se tako ispostavi da će vdjeti Allah nad Kur'anom i čuvat će ga kao harfove, jel? Pa vidimo da će se čuvat Kur'an a nećemo da budemo čuvari Kur'ana. Jer biti čuvar Kur'ana je opasno, je teško, su muke, tegobe, izlaganja iskušenjima, mukama, proganjanjima, el vola, el bera, bez čega iman ne može. Jer to je najčvršća veza imana i kad ona pukne, svi ti postanu prijatelji. Svi ti postanu braća. Oni jesu braća, ali po šehadetu, ali po sunnetu nisu. Ali po sunnetu nisu. Pa tako danas more pozivača žure da sklope ugovore sa lopovima koji decenijama i stotinama godina perfektno rade svoj posao, lažući i obmanjivajući mase, puneći tako svoje kase i svoje džepove, ne mareći da li mu je džematlija mušrik ili je ne znam kakav. Allah te bareke o tala, braćo moja, kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Kaže uzvišeni te bareke o ta'ala, a ono što vam poslanik kao nagradu dadne, to uzmite. Šta kao nagradu? Što ti je sunek težak, suhanova? A što vam zabrani i ostavite? Prema tome, dozvoljeno je ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam dozvolili. zabranjeno je ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranili. A vjera je ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta propisali. To je din. El jevme ahmeltu lekum dinakum wa etnantu alaikum ni'meti wa raditu lekumul islame dina. Obratite pažnju. Allah, gospodar naš, zadovoljan vjerom netaknuto. Zadovoljan islamom, savršenstvom i blagodati. Zadovoljan Allah. Pa zar Allah neće pomoći onoga ko traži njegovo zadovoljstvo? Kako malo pouku primaju? Zar Allah neće pomoći roba koji traži da zadovolji svoga gospodara? i ako je Allah zadovoljan islamom kao jedinom ispravnom vjerom, što si ti nezadovoljan? Šta si se smrko? Zašto tražiš nešto poviš ili ispod, zbog čega? Jer ako je tvoj gospodar zadovoljan i kažeš da si njegov rob, tebi je obaveza da i ti budeš zadovoljan. Pa braćo, budite zadovoljni u savršenom vjerom i blagodati Islama i nemojte pokušavati. Nemojte tako mi Allaha ni pokušavati. Ni za jedan pedal da mijenjate nećete uspjeti. Nemojte ni tražiti pomoć mimo Allaha. Nećete šeitan pomoć da odigneš Allahu riječ na zemlji. Ovo je ključ problema umeta. Iskušenja su satrala ljude. Svi mi to imamo. I niko ne voli da bude iskušan. Jel da? Niko ne voli da mu bude teško. Da je odvojen od svoje porodice. Šta ćemo sa dinom? Šta ćemo sa vjerom? Kome da je ostavimo? Kome ostavi Sumnet da ga kvari i ruši u temelju odmah. Ne da ostavimo. Koga da tražimo da nas pomogne na tome. Ako ne svoga gospodara. Kul hazbi Allahu. Alehi ja tavakkelun. Mutavakkelun. Kaže uzvišeni Tebare Kevatala. Reci. Meni je dovoljan Allah. U njega se oslanjaju oni koji se oslanjaju. Šta nam uzvišeni kaže? Reci Mohamede, reci robovima mojim, da sam im ja dovoljan i nek se samo na mene oslanjaju. Pa ko ti treba više? Zar da tražiš da se naginješ i naslanjaš onome? Nad kim je Allahova sržba? To radiš samo da bi se izvukao. To radiš samo da bi se izvuko, A uzvišeni nam naređuje da se na njega oslanjamo. I ako uradiš sve što ti je šerijatom naređeno, i to ti je naređeno, i da slijediš poslanika ali je selam, i to ti je naređeno, i naređeno ti je da se uzdaš u Allaha, i naređeno ti je da tražiš pomoć i zaštitu uz provedbi njegove knjige na zemlji samo od njega. Ja da znam pronicati tajne, zlo bi bilo daleko od mene. Kaže Allah te barke tala. Poslaniku li se reci. I on nije znao šta će se desiti. Pa je tražio zaštitu i pomoć kod koga? Kod uzvišenog gospodara. Njegov miljenik i poslanik moli Allaha da mu primi, da ga zaštiti i uzda se u njega. Njegov miljenik. Pa pa izgleda da danas ima puno većih miljenika od Muhameda sallallahu alejhi koji ne žele da se oslone na gospodara i da njega mole i pitaju i da traže zaštitu od njega jer su izgleda otišli na visoke deređe. Ako je njemu trebala zaštita jest Muhamede evo melek dolazi, šaljem ga hoćeš da krilom izdrne ovo nebo ovo brdo samo reci Mohamede. Samo reci. Mislite da ovoga nema danas? Ima Allah. Otvorite malo internet pa ćete vidjeti kako umet Muhameda, umet Muhameda sallallahu alaihi sallam umire, a razgovara sa Allahom. Otvorite pa ćete vidjeti Allahami Kako ljudi ne pričaju sa Allahom, a umiru. Kaže, Allah mi je dao obećanje, izgleda da umirem ko šehid. Izgleda da umirem ko da pola ga nema. Kaže, la ilaha la Muhammedu Rasulullah. Pogledajte šta govori onaj ko se uzda u Allaha. Pogledajte šta govore oni koji se uzdaju u Allaha i u pomoć njegovu. Je on šta izgubio? Nije. Problem je što se samo uzdamo kad treba da nam bude dobro. A pravi tevekul i uzdanje u Allaha jest kad? Kad se on osjeti? Kad te ščipi. Kad ostaneš bez izlaza i nemaš kud. E onda se sjeti svog gospodara i kažeš riječi koje rješavaju probleme. Dovoljan je meni Allah i divan je on zaštitnik i pomagač. U najgorim momentima. A ne vidimo takve momente na ovim i širim prostorima, jel da? Da su to toliko teški momenti za vjeru pa. Jest Allah je nama dovoljan. Ali nam trebaju i oni. Kako ćeš onda ljudima pokazati da si ti od onih koji se uzdaju Allah i oslanjaju? Kako ćeš ih onda pozivati? Kako ćeš im onda objasniti? Šta ćeš im sad reći? Šta je akida i šta je sunnet? Kako se treba oslanjati samo na Allaha? Kako ćeš sad ovu stvar izvesti? Da objašnjavaš talibima oslonac na Allaha mora biti potpun. Kako? Kad će ti ustati reći ne, stani. Kako to kažeš to? A poduzimaš ovo. Uzvišeni kaže فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ, عليه, عليه تَتَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Kaže uzvišeni, ako oni glave okrenu, ako okrenu, svi da se okrenu, Mohamede, Ako okrene glave ti reći šta? Meni je dovoljan Allah i nema Boga osim njega. Samo se uzdam u njega. On je gospodar Arša Veličanstveno. Ako okrenu glave od tebe i od sunneta neće, reći im opet šta? Pa nemojte okretat glave od mene. Prihvatite me. Pa samo malo. Nemoj da budem sam. Kako ću? Šta ću? Svi se digoše i okrenuše. Mene ti reci da ti je dovoljan Allah. Divan je on zaštitnik i pomagač. Divan je on zaštitnik i pomagač. Ako te htjednu prevariti, ako htjednu da te muljaju i obmanjuju kao iskreni savjetnici, kao Iblis, Ademo ali selam, ja sam ti Ademe, iskreni savjetnik, poslušaj me. Drvo besmrtnosti, laže, mito mu daje, je se Allahom, a laži. Ja sam ti Ademe iskren, poslušaj mene. Koliko je danas iskrenih savjetnika, koji tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ni pomoću čega, ni kad bi barke sihrbaza koristili, ne mogu opravdati postupke koji nisu slon sa i sa sunetom. Nemoguće. Ne mogu opravdati, to je nemoguće. Teško. Kale Allahum, kale Rasul. Rekao je Allah i rekao njemu poslanik sallallahu alejhi ve Ha? Nemoguće. <laughs> da uradiš fintu, izmuljaš dobro i kažeš ne. A kad to može? Onda, kad stvarno hoćeš da kažeš i primijeniš da je rekao Allah i njemu poslanik slovi sve. Pa šarano morimo da tatuha, pa kulemo da se tim bila. Svaka novotarija je zabluda. Nije to napisano na listu papira ili na nekom drvetu ili na levhi i kaže, a vidi što je to? Znači, napisan tekst, to je novotarija i zabluda. Nego svaki pozivač i nosioć novotarije, kaže mu Allahu poslanik, ali to salatu wasalam, da je u džernom. Svaki. Jel ovo onda igra? Da te džehelemlija pomaže da tu sunet. Nemoguće izvodljivo. Ako traje ta tradicija stoljetna lopovluka i krađe i zavođenja naroda prekinut će Allah zapamtite šta sam vam rekao. Mubarak je imao tradiciju. Tubarak, jel da? Gledajte kako Allah pokazuje. Kako završi onaj koji oko sebe imao vojsku i policiju. Kao pas. Kao kev završi. U momentima kada treba da umre. uzde ga njegovo blago. Euri, milioni. <clears throat> Smrt samo što nije došla. Ode i vlast. Šta ćeš sad? Da Bog da svi propali. I propašće. Neće ni jedan tagut ostati na zemlji da Allah ne ukaže na njega. Ne da uzvišen. Pa ti traži kod njega. Vići da je on muslima. Da on bilo, kaže, kod njega je dobri stvari. Ja ga vidio za Bajran da klanja. Allahu akbar, svidio. Mubarak, ja. Pa ja mislim da pitaš i kondolizu Rajs i ona pa ma kakav on. Kakav on. Ako te htjedno prevariti, smuljat, uzvišeni kaže, ako te htjedno prevariti, pa tebi je, kaže uzvišeni, dovoljan Allah. Šta nam ovdje uzvišeni govori? Ako htjednu da te prevare, ti samo idi pravi putem kao što ti je naređeno. Ako te htjednu prevariti, Malo prije kaže lišenje, ako glave okrenu, ako te napuste, ako te napatnu, ako te tjednu prevar, ko ti je dovoljan za sve ovo? Allah. Eto, braćo, ako vas jednu prevar, dovoljan vam je Allah. Niko vam ništa neće moći. Kaže Allah te barake wa ta'ala Alladine kalu un nasu inna nase kad džema'u lakum fahšavuhum fazadahum imana. Kalu hasbun Allahu Onima koji se kaže, koji su? Kad su se ljudi okupili oko njih i rekli neprijatelji se okupljaju oko vas, pa se pripazite. Šta su rekli? Ovo što su njima ovi rekli, neprijatelji se okupljaju oko vas, a vi ste na istini i na sunnetu, pa se pričuvajte dobro da vam se šta ne desi i onda poduzimajte poteze da bi uživali u blagodatima ove zemlje i samo će vam biti poklonjen šerijan. Nije Allah. Nije Allahan. Onima kojima su rekli neprijatelji se okupljaju oko vas pa se pričuvajte. Prije nego što su rekli da im je dovoljan Allah. Znate šta im je se desilo u prsima kad ste čuli? imana! upravo što su im rekli čime su i plašili, kod njih, šta? Digo se iman, još se poveću. Pa kad se iman poveću, zbog čega se poveću? Zato što su rekli, Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Nama se iman poveću, a čim se poveća iman? Tako je i Bade, Sa njim je otišao gor, iman. odmah, i jekin raste i oslonac na tvoga gospodara i onda kažeš dovoljno meni Allah. Pa ovi nisu rekli šta ćemo, kućemo, bježmo. Traži kun, nema nam spasa, odoše euri, odoše kuće. Vidiš da na zemlji nigdje nema kutka da se sklonimo. Nigdje ne postoji. Jesu ashabi. I oni o kojima govorimo kad treba da ima raste. Koji su ostavili sav svoj metak. Suhejber Rumi. Uspjela ti je, kaže trgovina, kažemo mu postali salavi selem. Jel vi mene, kaže, hoćete radi trgovine? Treba vam moj novac? Jesko, evo vam sve. Odo ja za sunnetom, evo vam sve. I ode. Tamo što je došao završio trgovinu, kaže mu poslanik sa svem, se, kaže, trgovina ti je uspjela. Trgovina mu uspjela. Ali on krenuo sunetu. I Allah ga iskušao i metkom. Čitavim metkom. Eto vam sve. I pogledajte u ajetu ovdje. Uzvišeni govori <clears throat> da oni da im je, kaže, imam porastao, porastao kad? Pa upravo na iskušenjima kad su se pojavila. Zato sad se iman čelića. i sad se znanje uzima u miru dok te Allah ne iskuša. Ako dođeš nespreman i ne daj Bože neiskren, Allaha molimo da nas pomogne, da ne budemo neiskreni. Ako dočekaš iskušenje nespreman, sam si kriv što si pao. Sam si kriv, nije ti Allah kriv. Onda neće kod tebe biti kad dođe iskušenja, fe zadehum imana, da ima skoči do čela. Pa se napuniš i znaš da je ovo što ti je gospodar obećao došlo od njega. I onda kažeš gospodaru moj, La yukellifu fullahu illa useha. Nisi nikog opteretio preko njegovih mogućnosti. Ja sam uradio što mi naređuješ. Stiglo me iskušenje, pomozi me. Evo me gospodaru moj. Ne mogu ni uraditi i ne dužiš me što nisam u stanju uraditi. Ali kako sam u stanju bježati onome koga ti ne znaš, moj gospodaru. Kako sam to u stanju, šta je se desilo kod mene, pa da ja odjednom iz utočišta svoga gospodara i sunneta i Muhammed a.s. i objave koju je Melek donosio, bježi im u utočište iz krovišta šeitana koji o Allahu zna samo malo ili skoro ništa. Allah te bareke o tala kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Ja veledi, ja vel nabiju, hasbuke Allahu tebe ake minal mu'minin." O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi a i onima, mu'minima, vjernicima koji te slijede. Šta to nama uzvišeni ovdje reče? O vjerovjesniče, ja sam ti dovoljan, gospodar Arša veličanstvenog, gospodar nebesa i zemlje, svega što vidite i što ne vidite. Ja koji sam vas stvorio, ja koji sam vam objavio knjigu, ja koji sam slao poslanike i uništavao narode na milione i milione, ja sam ti dovoljan. Ne treba ti nikom. I tebi Muhammede, a i vjernicima koji te šta? Slijede. Ne možeš naći u Kur'anu da bi ti petljio po njemu ne možeš Allahami. I onima koji te slijede sam dovoljan, a ne onima koji neće da te slijede. Jer ja njima da sam bio dovoljan, oni bi tebe slijedili. Međutim, nisam im bio dovoljan ja, pa su tražili pored mene još nekog. Jer su mene zaboravili. Nisu znali da sam ja taj koji sve mogu, a to je naš gospodar. Nisu znali da ja sam ja taj koji sve čujem, sve vidim i sve znam. Nisu znali da sam ja taj koji sam naređivo da se nasilja prevrću naopako. Da padaju kamenja obilježeno imenom svakog onog koga će ubiti. Nisu znali ko sam ja. Nisu znali Maliki Jaumidin da sam ja vladara, vladar dana sudnjeg Vladar naš gospodar je apsolutni vladar. Ali ovdje uzvišeni kaže vladara dana sudnje. Zašto? Pa zato što će vlast ovih ovdje prestati. I kada dođu na sudnji dan, Maliki je umidin, vladara dana sudnjeg. Vladar uzvišeni će ih pozvati. Gdje ste? Gdje su silnici i gdje su vladari Mubarak i kompanija? Šta sad? E, zato je Malik i din. Ovdje je pustio. Jer da bi zaradio ženet morate neko ubiti. A ne da bi zaradio ženet moraš sjediti u toploj fotelji. Je tako? Mora stignuti odnekle. Zalutali ili ne zalutali metak pčelo. Ja, <laughs> tako si. <laughs> dakle, ovaj, gledam šija temu, pa mi se ovaj... Zato mi je nao pometak, odmah ću ti reći, čim sam tebe vidio. Htio sam nešto drugo reći, dakle. No tako, iskušenja ne dolaze kako to tebi, tebi paše. Kaže, Fudal Brijan, duše su, kaže, sjedinjene vojske. One koje se upoznaju, spoje se. One koje se ne poznaju, one se raziđu. Ja ne vidim ovdje među nama ovdje da ima nekakav šaban šao. <laughs> Šta će on ovdje? Ne vidim ni sufiju, ni jednog. Šta će, neće on doći ovdje, zato nije naša vojska. Zašto je rekla vojska? Zašto je došla vojska? Samo su dvi. Prijateljska i neprijateljska. Zato je vojska. Jer vojnik, svaki vojnik je u svojoj kasarnoj. Ima svog komadanta pretpostavljeni. Pa ili si onaj anam ili si ovaj ovam. <laughs> Jel da? Jesi jedno od oboje. Treće nema. Pa kad dođeš tam, a nisi van, mene nije briga što si ti tam. Jer što nisi van? <laughs> Maši glavu, maša, mahali su. Ebu Bekr kaže, Omere, prvo pa Allahi, tako vam je Allaha. Ako se budu pokajali uzvišeni, kaže. A Omer govori Ebu Bekr evo je kromer. Ako se budu pokajali, namaz obavljali, zeka oni braća svom pomjere, tu svom braća. Vidi ko ti je brat. To su, kaže, naša braća. Jest, ali se moraju prvo pokajati. Namaz obavljali, zeka oni... Pokajanje je općeniti pojam. Ne samo da se pokaju, pa eto klanjači. Ne, ne, se pokajati. I da ne radiš ništa sa čim uzvišenje nije zadovoljan. To je pokajanje iskreno, tako? Jest, ja me zanimalo kako drugčije. Da se iskreno pokaješ i da se više ne vraćaš tome grijehu. E sad se pokajao. Kako ćeš biti novotar, a pokajao se? <laughs> ne možeš. Nisi se pokajao. Ako se pokajao, ne možeš biti novotar. Jer zašto? Pa zato što se pokajao. E, a ima ono ali. <laughs> Vidiš? Mraka napolje teško, vozovi, avioni, šta ćemo, kućemo. Eto kućemo. Svako ide tamo gdje je najsigurniji. Svako bježi tamo gdje smatra da mu je najsigurniji. Tu nema dvojbe. Pa ili ćeš Allahu, ili ćeš njegovom neprijatelju. Bujru. Zato ovima zato ovima, kaže Fudalim Jad, rekao je, kaže, nije moguće da se sljedbenik sunneta druži sa sljedbenikom bidata osim iz mjesta. I ne može biti drugi. Ne zato što ja to tvrdim da je to še dobro rekao. <laughs> Čuj, <laughs> ne, ne, ne, daleko od toga. Nego iskustva pokazuju. Šta ti treba kod njega? Što bi rekli bosanci, nešto ti bata, ja? Nešto ti treba kod njega. A ako ti nešto treba kod njega, a vidiš da je to u njegovoj vlasti, onda moraš pokuniti sundru i oboriti mu glavu, eto, pa eto, mora ima let, samo još ništa. Znači, moraš se oboriti glavu. A šta je to? To je vid licemjerstva. Vid licemjerstva. Pa gdje ti je ponos? koji ti nudi ova vjera? Gdje ti je ponos koji nudi ova, ova vjera? Govorio bi, kaže, ko zavoli novotara, Allah će mu njegovo djelo upropasti i izvatiti, kaže, svjetlo Islama i njegova srta. Šita tuši, kaže, u svom djelu. Od znakova odricanja od novotara jeste šta? Da se umanjuje njihova vrijednost, a ne da se fale. Ne kažu, jes to, tako kod njega leto, šta ćeš? Ima oni dobri stvari. Čuj mašala, <laughs> kako ti tu dobro ustanoviš? A jesi čuo za ajte, jamel miskale zarati, hajde jere? O me ja'mel miskale zarati šarre jere. Onaj ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. I dobra, vidjet će ga. To ti sad nešto novo ustanovio. Ima dobra kod njega. Pa dobro, ima dobra kod nas. Ako ste poznati po tome da volite sarađivati sa novotarima, eto ako smo vam i novotari, pa zašto nama ne kucate na vrata? Hej braćo, jeste novotari, ali mi smo ti koji smo otvoreni s prsa prema svima, pa dajte nam, otvorite vrata da malo i sa vama promuhabetimo koju. Jedino da nismo mušice, <laughs> znam. A ima taki, zovu nas. Viš jedni kažu da smo kitavije. <laughs> Gospodaru nebesa i zemlje. Sa kojom to vrstom novotara samo možeš? A eto i mi smo novotari. Ako smo po njima, što sa nama nećete? Napraviti saradnju. A? Je li moguće da je sa nama nemoguće? Izvest moguće, a? Je li moguće da je sa nama nemoguće sarađivati? A da sa svim ostalima je moguće, izvodljivo. A sa nama nikako. Jeste? Jer mi nećemo da popustimo. I nećemo da zarađujemo, sarađujemo na osnovama na kakvim vi hoćete da sarađujete. Pa čim ste promijenili tu vrstu saradnje, odmah ste promijenili saradnike. Žao mi, ali je tako. Kažem, žao mi je, ali je tako. Čim ste promijenili vrstu i način implementaciju Kur'ana i sunneta, i saradnje, odmah ste promijenili saradnike. Pa, ja, pa vam do saradnici danas ne možete im i blagu riječ pružiti. Toliko smo zaslužili i toliko smo krivi kod vas. Iskrivili smo toliko da niste u stanju reći ili Muhabet poslati. Pa nisam ja došao ili ovaj, ili šeha Butema, ili Aden, ili svi Nismo mi iz Vatikana došli, Allahu akbar. A tako? Kad promijeniš način saradnje iz licemjerstva, mijenjaš i one sa kojima si sarađivao. Zašto? Pa zato što si saradnike promijenio. Zašto? Zato što ti se u srcu promijenila saradnja. Pa želiš da smjetiš srce tamo gdje mu je šta? Kaže poslani sallallahu duše su ko vojske. Duše su ko vojske. Najdraže mi najslađe da ovo bukvalno shvatim. I kad te vidim u drugom rovu, <laughs> ti nisi naš vojnik. Evo, bukvalno. Nisi. I nemoj da lažiš. Idemo da mi nećeš odatle slati i šarete. To je dozvoljeno, da to znamo. Ali nažalost nema ni šareta. Ako ti je i teško u toj vrsti vojske i koloni, pošalji šare, Da ti je teško, nije problem nama skontak. Nije tu problem. I nije problem nama i da priznamo da je teško, vidimo da je. Ali je problem što ne... Kaže, Haldebu veli, što nisi nešto poslo, rekao. Što nisi mu haberio nešto, pismo napisao. Tu je problem. Tu je problem. Nama nije. Allaha mi nama nije. Problem je ono koje sam sebi napravio probleme. Kaže dalje še, da se umanjuje njihova vrijednost, da se pocijenjuju, omalovažavaju i otkrivaju njihove mahane. Potrebno je pojasniti ono zbog čega će i se šta ljudi čuvati. Kako ne bi ljude odvodili u zabludu. Zar poslije istine ima išta osim zablude? Dok nosiš istinu, Allah te uzdiže. Obećao da će te uzdizati. A nisi ni svjestan. Kad je prestaneš nositi, o tebi se počne govoriti tajno, sa sumnjama, ovu ili ono, zbog čega? Zato što si ostavio dijel istine. Sam si zato kriv. Kaže Allah te bareke o ta'ala. Feakim vajheke li dini hanifa. Allahu akbar. Ti, kaže, upravi svoje lice, okreni se prema Allahovu vjeri. Hanifa znači čovjek koji svjesno, sa znanjem, izbjegava širk. Hanif. El Hanif, jel i upravi lice svoje prema kaže vjeri islamu i na njemu istraje. Pa kaže dalje uzvišeni fitrat Allahi leti fadara nasi aliha. Kaže prihvatite se Allahove, pogledajte ovdje fitrat, fitra se spominje. Prihvatite, prihvatite se Allahove čiste vjere. Stvoren si za ovu vjeru čovječe. Stvoren si za ovu vjeru. Fitra ti stvorena za ovaj din da prema njoj funkcionišiš, da se vladaš i da se ponašaš. Pa kaže uzvišeni, La tabdila li halki Allah. Nema izmjene Allahove vjeri. Nema promjene. stvore si za ovu vjeru i nemoj se mijenjati. Nemoj da bježiš iz onoga zbog čega si stvoren, a to je da obožavaš Allah, da mu činiš ibadet. I čim pobjegneš Odmah si pobjegao iz onog okvira zbog čega si stvoren. I nastane i kod tebe. I promjena. Kaže dalje uzvišeni. Zalike dinu qajmu velakine se renasi Kaže, nema izmjenja Allahove vjere i to je prava vjera, ali velakine nase ekseranasi, Ali većina ljudi ne zna da je to prava vjera. Nije ovo ne zna pa mi došli smislovi pa i opravdali, vidiš? ali kaže, ne, ne, ne. Nije ne interesuje ovo. ovo ne zanima. Kaže ni dalje. oni bi nerehi fataku, velkimu salam, la Kaže, bojite se njega, predani mu budite, obraćajte se Allahu predanu, bojite ga se i ovoljajte namaz i ne budite od onih koji mu druge ravnim smatraju. Od onih koji su se razjedinili i podijelili se u stranke i svaka zadovoljna onim što ispovijeda. Jel da? Vi ćete naći novine i tekstove, samo vidite zadnji ovaj dio ajeta. Nemojte se dijeliti u stranke. I oni koji slušaju, kao vidi šta kaže Allah da se ne dijelimo u stranke i da bude kao svako zadovoljan s onim što ispovijeda. A početak ajeta ide, govori upravo šta? Da upraviš lice prema vjeru djelo lao prema koje ljude stvorio, zatim šta? Da prihvatiš ovu vjeru, zatim <clears throat> da nema mijenjanja Allahove vjere, to je prava vjera, kaže uzvišeni, predani budite, on će vas pomoći, bojite se njega, bez širka i onda nema cijepanja. Gledaj koliko uslova ima. Da se ne bi cijepali. A ovi lopovi, lopovi, lopovi i zločinci samo izvade ono što im hampa svi. I onda kažu, vidiš svaka stranka, vidiš šta vi radite. Vi cijepate muslimane, vi, vi, što klanjate, postite, pustili ste brade, svaki vakar klanjate idete na saba, pozivate ljude. U islam vi cijepate muslimane i džema. Jesi vidio fetve, ha? Brzo. Pročita dio ajeta i onda tumači kako mu štima. Uzvišeni kaže, Ana qimu dine la tatafarraku fi. Kaže, pravu vjeru ispovijedajte. i u tome se nemojte podvajati. Što se podvojimo? <laughs> Zato što ne ispovijedamo šta? Pravu vjeru. Zato se podvojimo. Na nama je samo da vidimo ko. Ko ne ispovijeda Pokoravajte se Allahu i njegovu, post, njegovu poslaniku i predstavnicima vašim. I ovdje stanu. Neće dalje. A dalje ide, ako se u nečemu ne slažete, vratite se Allahu i njegovom poslaniku. Što znači da ćemo se vidite, kako moći razilaziti sa svojim predstavnicima. A ne ako se budete razišli, nađite nove predstavnike. Tako danas rade? Pita mu, kad mu je rekao, ne mogu idem kod Hase. Rekao mi jebu te ima to, ne ne, Adem, odu kod Adema, pa odu kod ono. Pa on, umjesto da se vrati Allahu njegovom poslaniku, on ponovo traži nove predstavnike. Jer se i sa prvim razišao zato što mu šta? Ne odgovara sud Allah i njegova poslanika. Finte i izmicauzi oni kojima je samo stalo da srede sebe. Pa traže nove predstavnike. Ima li gdje fetva? Nikakav problem. Naćeš ti danas, samo reci šta ti treba. A za fetve Muhameda sallallahu alaihi sallam, njega nećemo ni pitati za fetve njegove. Kakvi? Za fetve Abdullah ibn Abasa, Umera. Trebaju nam novi predstavnici. I oni su predstavnici islamska zajednica u Europi. Oni godinama predstavljaju muslimane. <clears throat> I ako nećeš da te on predstavlja, onda si na belaju. Ako će te on predstavljati, onda se neš moći nikako vrata Allahu njegovu poslaniku na presudu. Jer on hoće da te predstavlja. On hoće da kaže, ja sam, mi smo ti koji smo zaduženi da kažemo, ovaj je opasan, a ovaj nije. Oni misle da će i neko primiti u islamsku zajednicu. Hoće ga primiti, znate kad? kad se sad bude morao promijeniti. Pa nije niko budala da sebi dovodi teroriste s bradama u džemate i da kaže, a vidiš kako vi prihvatate teroriste u svoje džemate. Ne bi islamska zajednica ovo sebi, ovaj sebi luksus dozvolila, jel da? Nego oni čekaju da se vi dobro promijenite, da budete prave murjetine, ešarije, da ne klanjate, da pijete, da vam žene skinu mahrame i onda možete u taj ako s bradom uđeš tamo, ne možeš. Pa kad smo bili među njima, kažu izlazite napolje. Deset godina, napolje izlazite. Iš, idem jednog jutra sabaha sa Jusufom Rahimahullah. Allah molim da ga u džennetu vede, grijem oprosti. U jednoj džami, tu je bio hafiz Kur'ana Sofija. Znao sam to i kažem Jusufu, kaže, da idemo. Idemo, komandant ide vojnik. Ja sam tako naučen i naučio. Samo evo tema reci na glavu, na glavu. U vatru neću. <laughs> to nemaš pravo. kila <laughs> je I kaže, Jusuf, i kažem ja njemu, nakon namaza predali smo selam i je ovdje sa Jusufom selama na kahvu, Sufija. Ma to je osmijeh, ma... Ja gledam u Jusufa. Še, kaže šta je? šta, šta, šta, nešto mi nije jasno. Pojasni mi nešto. Vidim kako s tobom priča i ti sa njim fino. Vidim ja Jusuf poziva njega, ja mu, vam mu i znam slabe tačke i udara. Ali ovaj to sve strpljivo podnosi, ovaj sam se smije. Ko ubleha. Kažem, rekao Jusuf, vidi kako, govoriš mi, saradnja novotari, ne može ovo ono zajedno. A vidi, kaže, la, iza tačka ima, tačka. Dolazimo nakon mjesec dana u istu džamiju. <clears throat> Predvodi namaz taj Sufija, Vidiš da mi klanjamo za novu torbu, jesi vidio sad? Ha? Kažu, ne klanjate za novu Lažu. Lažu puno o nama. Znate zašto? I uopšte ne provjeravaju vijesti o njima, o nama. Jer ako počnu provjeravati, doće do istine. Ako dođu do istine, moraju li se priklaniti. Pa je lakše vjerovat da je Tema, da e, da krade Krade on, jest on takav, ja znam njega. Moglo bi to biti, ali ne mora. Ako saznam da to nije mu tema, onda moram pružiti mu ruku i doći mu. Reći, ej, halal, pis čuo sam u Provjerava samo onaj ko voli da kod brata ne bude nešto. Vama provjerava. Ako voli da ima kod tebe, on neće provjeravati, nego će dodati još. Ne idi sa njima, njih samo prate. Prati nije Allah. Hajde sa nama. <laughs> I nije Allah prati dolazimo nakon mjesec dana i taj kripija nakon što je predao selam okreće se i počinje tako vam je Allaha. Tako vam je Allaha, tako vam je Allaha istina. I počinje da uči rukiju. Čuo da je Jusuf bio volio sihra. I okreći se Sufija i uči rukiju Jusufu. I mi sjedimo ispred njega ovako i svo vrijeme Jusuf nije mrdnuo. Naprotiv ponavlja za njim što on izgovara ovaj, završava sa rukom i ustaje Jusuf i kaže idemo, kaže ovaj, uzmite Kur'ana, idemo u halku. Ajmo živi džami. A ovaj hafiz Kur'ana uzimao usisivač u ruke. I dobro još jedno, kao malo on robustniji, krupni mislio nas, strah. I njemu daje još sivač I Kaže, izvinite, a moraš te izaći. Kaže, mi sad usisavamo džavim. Kaže, Jusuf, la, mi ćemo sad ostati. Nemaš potrebu. Kad krenemo mi ćemo sad. I onda počinje kuhlja. Kaže ovaj, pa dobro, kaže Jusuf, i u Medini se posle, posle ovaj, sabaha čisti, kaže, lažiš. Ne čisti. I poče ovaj Sufija da sklanja svoje osvije sa lica. Ja gledam je to onaj čovjek, Allah, sa onom kahvom i onakim lijepim osmijehom. Kaže meni Jusuf, uči se ono Mohamed i digni glas. Oni usisavaju! Ova dvojica, Hafiz Kur'ana usisava. I mi učimo Kur'an ništa, ne gasi. Kaže meni Jusuf, la izet je sam ti rekao. Sačkaj kada u njemu provri ono što treba da provri. I ti ćeš meni reći da treba ući u islamsku zajednicu. Ti da mi kažeš, dajte mi osobu koja je promijenila jednog čovjeka. Njegov nokat, njegov vlakat. Jednog koja je popijela se na mimber i ostala držati sunet. Jednog mi pokažete da ga vidim. Volio bi da ga vidim, da ga poljubim u čelo. Da nije morao pristati na uslove. I sad su im dali nove uslove. Polako, jedan po jedan. I oni su bili sa bradama kao profesor, sad moraju, moraju da lete vani. Jer ovaj Muki je napravio nove šarte sa Muharemom Erdićem i onom kompanijom. Ne treba ko su ti ljudi, jel da? Radili za Titu, da druga Tita radila. Jesu, jesu. I njima je svejedno rad za Titu i za Tihića, što je jedno, apsolutno. Samo nekada, koje su pare. Šta ga briga, koga će on izdati? Bio mu Afrike i ostao mu je Svejedno I oni da tebe štiti. Pa kaže, samo ko je završio medresu u, u Bosni i ko je završio jedan od priznatih fakulteta samo kod islamske zajednice. Gor kod Denesa karća, taj fakultet, kod da? Nedostaje da mu kažem prezime, Ni izbliza. Samo reš koliko stane. Rafidijević. Rafidijević. I kad taj, međutim Meka i Medina nestane. Ili neki tamo gdje su učitelji, profesori, oni što su im brade dopupka, e kaže, to ne može. I ja gledam kako jedan od bivših njihovih učenika i radnika kuka na sve strane. Šta ću, kaže, sad vidiš, ne mi da radim ko vjeru učitelj, ne ispunjavam uslove ispunili ste vi uslove kad ste potpisali sa njima saradnju da onu braću pustite na ulicu i pod oltarske mibere i gutat ćete Allaha mi za svakog onog brata. Gutat ćete krijele, zapamtite što vam kaže. A oni vas nikad neće primiti ko sebe. Nikad. A ako vas prime, teško nama sa vama. Ako vas prime, teško nama sa vama. I nek znaju svi da mi nećemo. Inša Allah. I Allaha molimo da nas pomogne da se ovom opiremo. Allaha te bareke o ta'ala molimo da nas učusti da naše riječi i djela budu u skladu sa njegovom knjigom i sunnetom. Allaha molim da ove riječi budu za mene dokaz, za mene. Allaha molim, Allaha molim da nam se nikad ne desi da jedne godine govorimo jedno, a druge godine drugo. Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, dozivamo te i molimo te da nas ne prepuštaš samima sebi nikad. Gospodaru, arša veličanstveno, ne daj nam, čuvaj nas Primi nas u svoje okrilje i zaštitu i ne daj da govorimo osim istinu. Ne dozvoli gospodaru naš da, odemo da odemo s ovoga svijeta, a da ne budeš zadovoljan sa nama. Robovi smo tvoji. Obećali smo ti gospodaru da ćemo raditi ono što tražiš od nas. Što naređuješ. Pa nas pomozi. Radit ćemo gospodaru naš. Ti nas vidiš. Tvoji smo robovi. Ali bez tebe ne možemo ništa. Ti to znaš. Ako nas Allah, braćo, ne pomogne, ako se ne budemo uzdali u njega, propali smo. Sav svijet ne bude s tobom. Radite, borite se, ulažite trud i meke. Allah je obećao da će vas pomoći. Va kane hakan, a ne na nasru mu'minin. A ko dosljednje ispunjava obećanje svoje, da naš gospodar obećao da će nas pomoć. Problem je što mu ne vjerujemo da će nas pomoći. Ne vjerujemo da stazama kojim hodimo, trnja iskušenja i blata i gnjiva, noseći zastavu imana i teuhida, ne vjerujemo da će nas pomoći. Ili smo krnjavog vjerovanja. A on obećao da će nas pomoći. Molim Allaha te bareke o tala da ne dozvoli da nevjernici manipulišu našom djecom. Molim Allaha te bareke o da uputi našu djecu. Allaha molim da uputi našu djecu, naše porodice, da nas sačuva sve vrste zabluda. Allaha te bareke o tala molim da od nas načini robove koji će se samo uzdati u njega. Allaha molim da primi naše dove. Allaha te bareke o tala molim da ne dozvoli da budemo poniženi nevjernicima. Allaha molim da nas ne da uhrilje novotara. Da nas udalji od svake vrste novotarije. Allaha molim da nas pomogne. Da nas udalji od svake vrste zabluda, licemjerstva. Allaha molim da nas zaštiti od onih koji nam spletkare. Allaha molim da nas zaštiti od onih koji nas špioniraju, koji lažu na nas i žele da nas stave u okove džahilijeta ili kufre zablude ili okove tabuta. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Mi nemamo gdje tražiti zaštitu i pomoć. Nemamo nigdje akte. Gospodaru naš, a ti nas vidiš. Nemamo nigdje ustave i članove osim kod tebe te bare Pa nas pomozi. Ne dozvoli da se ugasi obećao si gospodaru naš svjetlo suneta. Ne daj nam, ne daj nam da panemo u okrilje nevjednika tabuta, zulumčara i novotara. Ne daj nas, gospodaru naš, a tvoji smo robovi. La ilaha illa ente subhaneke, inna kunna min zalimin. La ilaha ila ente subhaneke inna kunna min Allaha molim. Allaha te bareke u tala molim. Da ojača naš iman. Da nam poveća uputu. Da nam podari snagu na koju imamo. Da nam podari daje u lemu da nas vode. Allaha molim da sve one koji su otišli iz okvira ili sunata od džemata da ih vrati na početne položaj. Allaha molim da sjedini srca muslimana na onome na čemu je jedino on zadovoljan. A to je jasno. Allaha te bareke o tala molim da od nas načini ljudine koji će se boriti do posljednje i krvi do je njegove riječi na zemlji. Allaha molim da nam podari jezgrovit govor. Allaha molim da nas uputi. Allaha molim da nas uputi. Allaha molim da nas uputi. Allaha molim da nas uputi i sačuva svakog zla. Rabbena atina fi dunja hasenata wa fi ahireti hasenata wa kina da benar. Rabbena atina fi dunja hasenata wa fi ahireti hasenata wa kina da benar. Rabbena la tuahidna in nesina wa hta'na. Rabbena wa la tahmil alayna isran kama hamilta huwala ladina min qablina. Rabbena wa la tuhammilna ma la taqatana nabi. Wa afu anna. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Molim Allah te bareke o tala da pomogne svoje muđahide gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allah da učusti njihove stope. Molim Allaha da njihovim metama budu srca nevjernika. Molim Allah te bareke o ta'ala da ono što ispale pogodi direktno u ono sa čime Allah te bareke o ta'ala nije zadovoljan. Molim Allah te bareke o ta'ala da nas stavi njihove safove. Molim Allah uzvišeno da nas zaštiti svakog zla, da nas zaštiti jada, bijede, kukavičluka, tvrdičluka, tuge. Molim Allah te bareke tala da u naša srca ubaci snagu imana koja će nam koristiti na ovom, a i na svijetu. Allaha molim da nas sastavi sa poslanicima i sa iskrenim i sa šehidima. I posljednja dova Alhamdulillahi Rabbil Alemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa Braćo, bismillah, alhamdulillah. idemo rano ujutru. Želim da se sa Allah poselavim. Inša Allah Molim Allah da vas učusti. Čuvajte svoje daje. Zapamtite dobro šta sam vam rekao. Zapamtite dobro što sam vam rekao. Čuvajte dobro i tražite znanje. Ako daje skrenu, imate pravo da ih istirate odavde. Ovo pravo vam daje Allah te barek u tala. Imate pravo. Nemojte se voliti nazor. Nemojte nazor, nešto nije onda u redu. Pazite jedan drugo. Vi ste ovdje izloženi, i mi smo. Ali ste izloženi ogromnim opasnostima. Čuvajte se. Nemojte govoriti nešto što ti može napraviti problem i tebi i Istina se mora govoriti, jasno. Nemojte govoriti nepromišljen govor. Nemojte govoriti ja bi radio ovo, ja bi radio ono. Savjetujem vas kao svoju braću. Ja sam konstantno po ispitivanjima. Znam šta pitaju i šta govore. Iskoristit će tvoju šalu da ti nešto smijesti. Nemojte, braćo. Odgajajte ono što se smješta ovdje. Kada ovdje bude sređeno, Allaha mi ni za šta ostalo nije problem. Onda će se iz ovog odgoja roditi Bera ibn Malik, rodit će se Omer ibn Hatab, Ebu Bekr, Alija, Osman, rodit će se ljudine odakle, odakle. Zato sabur, sad je stanje sabura. Učite, pazite jedan drugog, čuvajte dobro daje, čuvajte ih od iskrivljenja. Oni nisu vredni od Omera, pa je Omer rekao, ako Omer skrene, usta me i kaže, je sad ja slijedi. Omer nije rekao, šta će ti meni govoriti, ja sam, dželetlja, ko je pravi godin? Kaže Omer, hvala Allahu koji je dao da me ispraviš. Hvala Allahu koji je dao da me ispraviš. Ne dozvolite da se kvari su ne. Sve dok budete čuvali sunet, Allah će vas čuvati s njim. Kada bi sam svijet otpore korpani, ne daj suneta. Ovo vam govorim iz iskustva iz Bosne. Kada smo znali ostati po trojica sam. Trojica braća. Kad su nas svi napustili. Pa je Allah dao i poslovna pomoć. Javiše se daje, evo nas. Evo nas. Pa neće ova iz Bosne, hoće ova iz Beća. Eto mene. Hoće ona iz Kosova. Hoće onaj došao iz Mekije, onaj dolaze ljudi. Vi ste, kaže, sami, nemate nikom. Noška ti vi, imamo ono. Allaha. Šta ti imamo? Sad imamo 20 i nešto mesina. I vi ste, imate udjela u tome. Ja to znam, dobro znam. Teško mi mogu bez vas napraviti. Ovo vam govori brko brk. Teško. I koristim ovu priliku. Znači da znate, kad smo jedno tijelo, da znate da smo jedno tijelo. Da sve ono što se tamo radi imate nagrade. I vi. Jeste svi učestvovali. Gdje god sam bio. Čuvajte i štitite sume. Allah će vas čuvati. Ako ostavite sume, gotovi ste. Gledat ćete kako drugi se smiju, radosni jer im je svrknut ćete svoja lica, svjetlo će vam zamijeniti tama, nećete moći naći dokaze njih. Nećete moći naći dokaze njih. Nećete moći naći dokaze njih. I nećete moći naći dokaze njih. Vjera je završena i zapečačena. Uzimaj, radi, إن الذين قالوا na lahu ثم استقاموا kao, felaha u funalim, velahu i budite od onih koji kažu naš gospodar je Allah i to Tome stakamu i strajte na tome i nema straha, a nema ni I na ovom, a i u dženetu, i na sunnjem danu i u kabor dolaze meleci i kažu nemojte se žalost, ne dugujte se, nismo vaše zaštitnice. Gledaj šta dobijaš pošalje ti Allah meleka. Da imaš sad meleka uzao se? Šta ti može ko? E, šta ti može ko? Ali meleka, meleka treba za rad. Melek neće kod lopova. Melek neće kod lažova. To su čista bića. Jer su duše ko vojske. On ide da mu je čisto. I mi ga neće pomoći u prljavštinu gnjilom. Da pošalje Allah meleka u parlament, jel da sjedi Kaže, stav pa dva slan 3 i 4. Molimo Allah da nas pomogne u tome. Da li se to izvodljivo? A ako nije izvodljivo, kako što onda radiš? <laughs> Jer će Allah samo pomoći kome što i bade. <laughs> to znate znači. Ostaćeš bez podrške. Zato, zato vas savjetujem. Allah radi. A i vi dobite za nas da ovo ne daj Bože, ne do Allah, molim Allaha da me, da me sačuva, da ovo ne, bu, ne bi bile riječi protiv mene. I da za pet godina čujete, ah, govorio si ovako, sad govoriš ovako. Zdrobite me, braća, ako skrenem, zaklije vas Allahom jednim jedin. mi niste mi braća ako vidite da sam nešto uradio, a ništa ne radite da me ispravite. Niste Allah. mi. A hala vam bilo da me zdrobite, Izo, budi vam, među nas, odite. Samo da dođem se, ne do Allah. Ne do Allah. Toliko vraćam od nas. Preneću salame ubostvo od vas. Čućemo se za malo pomoć. Hvala Lavo, evo. Ukinuli su nam vize. Hvala su bile Svakako i ovo sve ste بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاكٍ في قلب زاك في قلب زاك في كرم فصلاة تترى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا يا خير الدنيا كلها prijetnosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com Soba put, vjer, soba put. koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernik, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put, vjernik,